доводить до розпачу. У мене нічого не болить, а ноги відмовляються тримати. Невже діждуся такого дня, що мене виводитимуть до туалету по підруки? Я цього не переживу. Раніше лежався коридор з безкінечними дверима. Він уважається мені й тепер, і дверей так само безліч. Усі вони однакові і без номерів але тепер уже чорні. Мимоволі починаю вірити в сни. Лорд Омбо відчуває себе винним переді мною, часто приходить і сідає мені в ногах, а я намагаюся не дивитися йому в очі. Не знаю нічого гіршого понад це. Омбо того вечора обморозив обличчя, шкіра вже затяглась. Джон Сміт старанно мастить його якоюсь маззю. Але я не можу дивитись і на цю неприродну для африканця білоту. Нерви мої геть розхиталися. Учора йому сказав, а ви хіба вагалися б іти чи не йти? Лорд лише зітхнув і сумно посміхнувся. Він же теж побіг тоді разом з усіма, навіть не знаючи причини загальної тривоги. Тепер моєю сусідкою стала місіс Кет. Вона й не здогадується, яка в неї тепла й ніжна рука, коли торкає мене за чоло щоки. За цей доторк можна піти на смерть. 4 червня. Четверту добу стоїть повний штиль, а я вагаюся йти з ними чи залишитись тут. Вони готуються їхати по тих тюленів яких уполювали і покинули десь на бар'єрі мису Весткап. Українець і француз півдня стояли біля карти, навіть знімали її зі стіни, щоб точніше виміряти азимут, бо доведеться йти, покладаючись тільки на компас. Хоч молодий місяць перейшов уже в другу чверть, але щодня може знову захмарити. Мене тіпає майже тваринний страх. Я теж кілька разів підходив до карти та щоразу малодушно мовчав, коли на мене поглядали. Соромно дивитися в очі кет, а вона сподівається від мене якоїсь рішучості. І теж мовчить. Змагають перечуття невідворотного лиха. І навряд, чи це той психоз, про який усі торочать. Ще 11 травня я зрозумів, що сам вирив яму, через яку не перестрибнути просто так. І тепер караюся, навіщо я це зробив. Моє визнання прикро вразило Кетрін. Потім я двічі намагався розтлумачити їй, що все це відбувалося давно і не варт надавати йому такого значення. Але це майже ні до чого не привело. Вона вдавала, ніби уважно слухає мене а думала про щось інше. Про що? Це мене виводить з рівноваги. Сьогодні вранці попалив ті сторінки. Вона побачила це і усе зрозуміла. Замітаєте сліди, професоре? Від такого її звертання мене бере на шал. Там нічого замітати, Любакет. А їй тепер не подобається слово Люба. Вона говорила про завтрашню подорож та прогноз однак я добре бачив, що зиркає на кубку попелу біля моєї ноги. Від кожного рипу дверей попіл бляшано дзвенів і ворушився. Я вам зараз усе розповім. Силоміць посадив її на матрац і почав квапливо розповідати, сам ставши в отвори дверей, щоб не давати пліткарям зайвого приводу для пересудів. Та вона скористалася з нагоди і погукала Мерсьє, що проходив повз нас із спальним мішком під пахвою. Француз підійшов і вона сказала професор Марш радить узяти парні мішки. Та ви заходьте, заходьте, чого ж стоїте? Порада здається мені слушною. Коли Мерсьє сів, вона підвелася і спокійно вийшла, лишивши нас удвох я мусив імпровізувати навколо своєї пропозиції, доводячи перевагу парних мішків. 4 червня